Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Avrat va uning chekchigirsi. 316-savol. Avrat degan nima? Javob. Avrat insonning ichilib qolsa ayib bo'ladigan va uningga qarashdan hayo qiladigan organlari demakdir. Намаз оқығанда әурат әзаларыны йөгеш, намазның қобыл болышының шартлардан бірідір. Әрінің әурат жайларының чәкчегірсі. 317-ci sual. Ərlərinin əvrət əzaları qaysıla? Cavab. Ərinin əvrət sanılıdığan əzası onun kindiki bilən iki tizinin arasındakı caylardır. Bunundan başqa əzaları əvrət emas. Ərlərinin məyli namazda, məyli adətki vaqtlarda əvrət sanılğan əzalarını yepib yürüşü pərzdir. payg'ambar alayhissalom mundoq degan arning kindiki bilan ikki tizining orliqi avratdir dorquti bayhaqqi rivoyati ayolning avrat joylarining chek chegarasi uch yuz o'n sakkizinchi savol ayolning avrat a'zolari qaysilar javob ayolning avrati uch xil bo'ladi birinchisi ayolning yot ar va musulmon emas ayollar oldida avrat sanaladigan joylar ikkinchisi ayolning mahramlari oldida avrat sanalgan joylari Üçüncüsü, ayalının musulman ayal cinsleri aldığı evret sanılgan caylardır. Bulanın təfsilatı tüvendikici. Ayalının yad erlə və musulman əməz ayalla aldığı evret sanılıdığan cayları. Ayalının yad erlə, musulman əməz ayalla və musulman bolsumu diyanət və əxlaqdın nesivesi bulmağan Fasıq ayalla aldığı yüzü, iki alqını və iki putudun başqa bütün bədini əvrətdir. Çünki musulman yad ərinin musulmon emas er yoki ayol qandoqli birining musulmon ayolning avrat sanaladigan joylarini ko'rish to'g'ri emas hatto diyonat va axloqdan nesiya ololmagan ba'zi musulmon ayollarning dindor ayolning avrat joylarini ko'rishi to'g'ri emas ularning erlarga sifatlab berishi yoki hozirgi fan texnika asrida musulmon ayolning avrat sanalgan joylarini rasmga tortib ilib yomon niyatli odamlarga tarqitish ehtimoli ko'p Bu sababdan musulmon ayol o'zining iffat nomusini qo'g'dash yuzasidan bundaq axloqsiz ayollarga avrat joylarini ochmasligi lozim. Ammo ayolning zaruriyat yuzasidan yoki doktorxonaga ko'rinish uchun ba'zi joylarni ichishi ruxsat qilingan ishlar qatoridan sanaladi. Chunki islom qonunida zaruriyat zaruriyat ma'ni qilingan ishlarga yo'l qo'ydi deydigan prinsip bor. Ayolning mahramlari oldida avrat sanalgan joylari. Ayolning mahramlari nikohi bog'lanmaydigan tuqqanlari oldida avrat sanalgan joylari uning qo'rsiqi dumbisi ichki uyatliq organi ichki tizi bo'lib bulardan boshqa joylari avrat sanalmaydi ularga bilaklarini putlarini bo'yinlarini va chechini ossa gunoh bo'lmaydi ayolning mahramlari oldidagi avrat joylari nur so'risining muni oyatlarida aniq bayon qilingan mo'minlarga aytqinki nomahramlarga tikilib qaramasin avratlarini yopsin ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin odatda ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni arlardan otalardan yo qiyin otalardan yo o'g'illardan yo arlarning o'g'illaridan yo o'z qarindishidan yo qarindoshlarning o'g'illaridan yo hamshirlarning o'g'illaridan yo dindosh ayollardan yo qo'l ostidagi cho'rlardan yo xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar ya'ni qeri daldish bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan yo ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan balog'atga yetmagan balalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin zinnatlarni kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin ey mo'minlar baxtga erishishinglar uchun hammanglar allohga tavba qilinglar sura nur 30-31 oyatlar umuman qilib aytganda ayol o'zining mahramlari oldida normalda uy ichida ichib yursa aybga buyurilmaydigan joylarni ichib yursa bo'ladi doktor yusuf al qardoviyning fatvolaridan musulmon ayollarning hamisha keng ozoda va uzun kiyimlarni kiyishi yuzi ikki qo'li va ikki putig'i o'xshagan odatda ochiq turadigan a'zolardan boshqa joylarni yepib yurishi islomiy go'zal axloqning jumlasidan sanaladi ammo texi odat ko'rish yeshig'i yetmagan norsiyada qizlarning namozda bo'lsin yoki namoz sirtidagi normal vaqtlarda bo'lsin ba'zi avrat a'zolari echilib qolsimi ularga gunoh bo'lmaydi va o'qigan namozlarmi buzilmaydi qibla va niyat to'g'riliq masalalar uch yuz o'n to'qqizinchi savol qiblaga yuz keltirish degan nima javob qiblaga yuz keltirish namozda yuzini va butun vujudini masjidi haramdagi kabi tarafga qartib turish deganlikdir uch yuz yigirmanchi savol qiblaga qarashga imkoniyat bo'lmasa qanday qilish kerak javob kasallik urush maydonida bo'lganlik dushmandan ehtiyot qilganlik qatnash qurollarining ustida bo'lganlik sabablardan qiblaga qarab namoz o'qishga imkoniyat bo'lmagan sharoitlarda piyoda bo'lsin yoki qatnash qurollarida bo'lsin shu vaqtgi sharoitga qarab imkon qadar qibliga qibliga yuzlanishga imkoniyat bo'lmasa qaysi bir tarafga qarab namoz o'qisa bo'laverdi uch yuz yigirma birinchi savol qiblini topolmagan chog'da qanday qilish kerak javob safar ustida qorong'uliq yoki havoning bulutliq bo'lganligi sababi bilan qibla tarafini bilolmagan kishi qiblini so'rab bilishga odam topolmagan yoki kompasga o'xshash taraflarni ko'rsatgich saymonlarmi bo'lmagan sharoitda qiblani tepish uchun izdinib o'z qanoatiga ko'ra qibla tarafni belgilab namoz o'qiydi uning bu vaqtgi namozi durust bo'ladi qiblaga yuz keltirishning adablari 322 savol qiblaga yuz keltirishning adablari qaysi javob namoz o'qiganda ko'ksini va yuzini qibla tarafga qaratgan kishi albatta mo dunyoviy g'arazlardan nafsi havaslardan ozod qilgan holda alloh taoloning o'zorg'i yuzlantirishi va aqlini fikrini shundoqla butun vujudini o'zi munojat qilmoqchi bo'lgan egasi alloh taologa beg'ishlashi qibliga yuz keltirishning adablaridandir uch yuz yigirma uchinchi savol namozni nima uchun kabi tarafga yuz keltirish kerak javob namozni kabi tarafga yuz keltirish va haj umri ado qilganda kabi atrofini aylanib tavob qilishga maqsad kabiga cho'qinish yuzsidan emas balki alloh taoloning namozda yuzini masjidi haram tarafga qilg'in Sura Baqar 144-нче аятта буйрыган әмргә бинаан Аллаһка ибадат кылыш юзсидән Кәбә тарафка караймыз ва хаҗ өмрне Кәбәнең атрапына тавап кылыш белән кылабыз. Ибадат фақат Аллаһка кылынады. Шуңа Аллаһ Таала бәзи кешеләрнең бу әмрне хата төшенеп калмаслыгы өчен ular bu uy ya'ni baytullohning parvardigoriga ibodat qilsin deganga o'xshash oyatlarni tushirgan sur quraysh uchinchi oyat niyat to'g'riliq masalalar uch yuz yigirma to'rtinchi savol niyat degan nima javob niyat qalbdagi maqsad demakdir namozning niyati alloh roziligi uchun namoz o'qishni ko'ngliga putish deganlik bo'lib niyatning o'rni qalb bo'lg'achqa namoz o'qimoqchi bo'lgan kishining namoz o'qish oldida qaysi namozni o'qimoqchi bo'lganligini ko'ngliga pukishi shartdir niyatni til bilan so'zlash shart emas besh vaqt namozning rakatlari uch yuz yigirma beshinchi savol rakat degan nima javob rakat namozga boshlab qiyom qiroat ruku va ichki sajdani tamomlag'uvchilik bo'lgan harakatlarning hammasi rakat deyiladi uch yuz yigirma oltinchi savol bomdod namozi qancha rakat va tartib qandoq javob bomdod namozi ikki rakat sunnat ikki rakat farz bo'lib hammasi to'rt rakatdir avval ikki rakat sunnat keyin ikki rakat farz o'qiladi uch yuz yigirma yettinchi savol peshin namozi qancha rakat va tartibi qandoq javob peshin namozi 4 rakat oldingi sunnat 4 rakat farz va 2 rakat keyingi sunnat bo'lib jami 10 rakatdir avval 4 rakat sunnat keyin 4 rakat farz eng oxirida 2 rakat sunnat o'qiladi 328. yuz yigirma sakkizinchi savol asr namozi qancha rakat va tartibi qandoq javob asr namozi oldida to'rt rakat takkisi sunnat ondan to'rt rakat farz bo'lib jami sakkiz dirkatdir avval to'rt dirkat tarkizsiz sunnat keyin to'rt dirkat farz o'qiladi tarkizsiz sunnat payg'ambar alayhissalom ba'zida qilgan va ba'zida qilmagan ishlar deganlikdir uch yuz yigirma to'qqizinchi savol shom namozi qancha rakat va tartibi qandoq javob shom namozi uch rakat farz ikki rakat sunnat bo'lib jami besh rakatdir avval uch rakat farz keyin ikki rakat sunnat o'qiladi 330 savol. Xuftan namozi qancha rakat va tartibi qandoq? Javob. Xuftan namozi 4 rakat taksiz sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat sunnatdir. Avval 4 rakat taksiz sunnat, ondan 4 rakat farz, keyin 2 rakat sunnat o'qiladi. 331 savol. Vitr namozi qancha rakat va qachon o'qiladi? Javob. Vitr namozi 3 rakat bo'lib, xuftan namozidan keyin yoki ayrim o'qiladi. Vetr namozi xubdan namozidan ayrim bir namozdir. 332 savol. 5 vaqt namozlarning farzini o'qish kifoya qilamdi? Javob: Alloh taolo buyurgan 5 vaqt namoz faqat ularning farzlaridir. Bu farzlarni barliq shartlarga va jimiy qoida tartiblarga to'liq rioya qilgan holda komil ado qilgan kishi islom dinida buyurilgan 5 vaqt namozni ado qilgan bo'ladi. sunnatlarni o'qinmaganligi sabablik aybga buyurilmaydi va gunohkorma bo'lmaydi ammo payg'ambar alayhissalom bu sunnatlarni hamisha o'qishni o'ziga odat qilgan o'zirsiz tark etmagan chunki inson har bir kamchiliklardan xatoliklardan va nuqsonlardan xoli bo'lmaydi bu sababdan hech kim namozlarini alloh taologa talab qilgan ravishda to'liq ado qildim deb aytolmaydi shu besh vaqt namozni sunnatlar bilan qo'shib o'qishga zo'r ehtiyojliqmiz Chunki besh vaqt namozning sunnatlari farzlardagi kamchiliklar va nuqsonlarni to'liqlaydi hamda ayrim savobga erishtirdi. Namozning farz, vojib va sunnatlari. Namozning farzlari. 333-chi savol. Namozning farzlari qancha? Javob. Namozning farzlari 6 bo'lib, ular tovandikicha. Birinchi takbir tahrimi. Namozni boshlash takbiri. Ikkinchi qiyam, namozda o'rib turish. uchinchi qiroat namozda qur'on so'ralaridan o'qish to'rtinchi ruku qo'lini tizg'a qo'yib yerga egilish beshinchi sajda namozda peshonasini yerga qo'yish oltinchi qoida axir namozning oxiridagi o'ltirish uch yuz o'ttiz to'rtinchi savol takbir tahrimi qandoq aytiladi javob takbir takrimi allohu akbar deb arab tili bilan aytiladi o'zi yolg'iz namoz o'qimoqchi bo'lgan odamning takbiri o'zi ishitkichilik ovozda aytishi yetarlikdir ammo imom bo'lgan kishining jamoat ishitkichilik unlik ovozda aytishi kerak 335 yuz o'ttiz beshinchi savol qandoq namozlarni o'ri turib o'qish shart qilinadi javob har qandoq namoz o'ri turib o'qiladi farz yoki vojib namozlarni sunnat namozlardan bomdodning sunnatini alayida mo'yim sunnat bo'lganligi uchun o'ri turib o'qish farzdir sunnat va nafli namozlarni o'ri o'qish farz emas o'ri turishga majoli yetadigan turibmi bu namozlarni o'ltirib o'qishga bo'ladi biroq savobi kamlab ketadi shunga tenisaq kishining har qandaq bir namozni o'ri turib o'qig'ini afzal 336. yuz o'ttiz oltinchi savol har qandaq bir namozda qur'on o'qish farzmi javob har qandaq bir namozda fotiha surasini o'qish farzdir sunnat vojib va nafli namozlarning butun rakatlarida ikki rakatlik farz namozlarning hamma rakatida va ikki rakatdan ko'p farz namozlarning oldingi ikki rakatida fotiha surasidan keyin qur'oni karimdan biror sura yoki bir qancha oyat o'qish farzdir bu qiroat deb ataladi uch yuz o'ttiz yettinchi savol qiroatning miqdori qanchalik bo'ladi javob qiroatning eng oz miqdori qisqa oyatlardan uch oyat yoki uzun oyatlardan oz deganda uch oyatga teng keladigan bir oyat o'qiladi Bunundan az Qur'on o'qigan kishining namozi qabul bo'lmaydi. Ko'p o'qishning cheki yo'q. 338-savol. Ruku qanday qilinadi? Javob. Ruku bosh bilan dumbini ikki qo'l tizlog'i ozodi yetkichilik egilish deganlik bo'lib, rukuni bo'yin bilan dumbi tekshi holda barobar bo'lishi shart. Ikki qo'lning barmoqlari echilgan holda tizlarni tutib turadi. Rukuda erler jaynaklarini qo'rsqiga tekizmeydi. ammo ayollar jaynaklarini qo'rsqiga chaplab turadi. 339 savol sajda qandoq qilinadi? Javob. Sajda peshona, burun, ikki qo'l, ikki tiz va ikki putdan iborat 7 a'zoni yerga tekshi qo'yish bilan qilinadi. 340 savol namozning oxiridagi o'ltirishning miqdori qanchalik? Javob. Namozning oxiridagi o'ltirishning farz bo'lgan miqdori at-tahiyatuni o'qib bo'lguchilik vaqtdir. Uningdan ortig'i sunnat, ammo at-tahiyatuni o'qish vojibdir. Namazning vajiblari 341 savol. Namazning vajiblari qaysilar? Javob. Namazning vajiblari tuvandikilar. 1. Namozni boshlaganda Allohu akbar degan takbirni aytish. 2. Farz namozlarning 3-chi va 4 rakatlardan boshqa butun namozlarda Fatiha surasidan keyin bir sura qo'shish yoki az deganda 3 oyat o'qish. 3. sajdada burun bilan peshonni barobar yerga tekkizish to'rtinchi ikki sajdani orqa orqadan qilish beshinchi ikki rakatdan ko'p namozlarning ikkinchi rakatidan keyin o'ltirish oltinchi ikki rakatdan ko'p namozlarning ikkinchi rakatdan keyingi o'ltirishda attahiyatini o'qib bo'pla kechikmasdan uchinchi rakatga turish yettinchi namozdagi faoliyatlarning tartiblariga rioya qilish har bir faoliyatni oldirmasdan qilish 8-ci sakkizinchi ikki rakatdan ko'p namozlarning ikkinchi rakatdan keyingi o'ltirishda va namozning oxirgi o'ltirishida attahiyatuni o'qish to'qqizinchi vitr namozida qunut duosini o'qish oldida takbir etish va qunut duosini o'qish o'ninchi namozning eng oxirida ikki tarafga salom berish 11 birinchi jamoat bilan o'qildigan namozlardan bomdod juma et, taravih va vitr namozlarining har bir harakatida shom xuftan namozlarining avvalgi ishki harakatida mayli vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin mayli qazo namoz bo'lsin imomning qiroatini fotiha va unidan keyin o'qiladigan so'rini oshkora ovozliq o'qishi o'n ikkinchi jamoat bilan o'qiladigan namozlardan peshin bilan asr namozlarida imomning qiroatini maxfiy o'qishi o'n uchinchi qiroatda fotiha so'risini boshqa so'ridan avval o'qish o'n to'rtinchi o'zi yolg'iz o'qigan kishining qiroati məxfi oqiladigan peshin, əsr, vitr, beş vaq namazının sünnətləri və nəpli намазларда qıraatını məxfi oqışı, amma bamdatının pərzi, Şam və xübtənin pərzlərə oxşaş qıraati aşkara oqiladigan namazlarda mayli u vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin mayli qazo namoz bo'lsin qiroatni maxfiy o'qish yoki oshkora o'qish ixtiyori bo'yicha ish ko'rishi ammo oshkor o'qish afzaldir o'n Сәжді сәуі қылышның сәуәплері тепілғанда сәжді сәуі қылыш. 16-cı cemaat bilan oqiladigan namozlarda cemaatning imomning qiroatini jim turib anglashi. 17-ci Eid namozning ortiq takbirlarini aytish. Namozning sunnatlari. 342-ci savol. Namozning sunnatlari qaysilar? Javob. Namozning sunnatlari tövəndikicha. 1 namozga boshlaganda vetr namozining qunutini o'qishga boshlaganda va yoki hit namozlarining takbirlarini aytganda erlarning qo'llarini quloqlarining yumishiga qadar ayollarning qo'llarini ichki murisining barobarida ko'tarishi ikkinchi har namozning birinchi rakitining boshlanishida maxfiy holda sano subhanaka allohumma ni o'qish uchinchi fotiha surasini o'qishdan avval auzu billahi minash shaytonir rojim bilan bismillahi rohmanir rohimni o'qish to'rtinchi fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin maxfiy yoki oshkora omin deyish beshinchi qiyomda o'ri turganda erlarning o'ng qo'lini so'ng qo'lining ustiga qo'yib kindikining ostida yoki ustida va yoki ko'ksida tutishi ayollar qo'llarini ko'ksida tutishi oltinchi namozda o'ri turganda ikki putining orlig'ini eng oz deganda to'rt barmoq ozodi siqqidek ochiq tutish 7. rukudun turganda Sami allohu liman hamida va Rabbana va hamdu deyish. 8. ruku va sajdalarga berish, birinchi sajdadan turish, ikkinci sajdaga berish, yana sajdadan turish orqali yo'tkilishlarning hammasida Allahu akbar deb takbir etish. 9. Rukuda Subhan rabbiyal azimni ni sajdada Subhan rabbiyal alani eng az üç qitimdan deyiş. Rukudu qo'llarning barmoqlarini ochgan aldı tızlarını tutib, arlab belini tuz qilib turish. 11. Sajdaga berishda avval tızlarını, ondan qo'llarni, ondan pişanını yerga qo'yish. Sajdadan turishda bu tartibning aksicha ish ko'rish. 12. Namazdaki o'ltirishda erlarning so'l putlarini yotqizib ustiga o'ltirgan va o'ng putlarini barmoqlarini qiblaga qaratib tiklagan ayollarning so'l va o'ng putlarini o'ng tarafga yotqizib o'zi yerda o'ltirgan holda qo'llarini tizlarining ustiga qo'yib barmoqlarining uchlarini qiblaga qartib o'ltirishi o'n uchinchi namozning eng oxirgi o'ltirishida attahiyatodan keyin allohumma sali ala allohumma barik ala durudlarini va rabbana duosini o'qish o'n to'rtinchi salom berishda avval o'ng tarafga ondan so'l tarafga boshni siliq cho'rgan holda assalomu alaykum va rahmatulloh deyish o'n beshinchi tashahhud o'qiganda o'ng qo'lning ko'rsatkich barmog'i bilan qibliga ishorat qilib o'ltirish namoz o'qishning qoida tartiblari bomdod namozining o'qilishi uch yuz qirq uchinchi savol bomdod namozining sunnati qanday o'qiladi javob namozning shartlarini hozirlab bo'lgandan keyin tahorat bilan pokiz yerga bormiz agar yerning pokiz bo'lmaslik ehtimoli bo'lsa joy namoz ishiltimiz joy namozning yo'linishini qibliga qortib selib uning ustiga kelib qibliga yuzlangan holda to'p tuz o'ri turib ichimizda alloh roziligi uchun bomdod namozining ishkirka sunnatini o'qishga niyat qildim deb niyat qilamiz va allohu akbar deb takbir etib ikki qo'limizni ikki quloqning barobarida ko'taramiz olqonlarni qibliga qortimiz ayollar takbirda ikki qo'lini bir birisiga ko'taradi halqanlarni erlarga оқшаш qibliga qaratadi takbir etib bo'lgandan keyin qo'llarimizni tushirib kindikimizning ostida yoki ustida va yoki ko'ksimizda tutib o'ng qo'limizning olqinini сол qo'limizning olqinining dumbisi ustiga elib o'ng qo'limizning bosh va chimchiloq barmoqlari bilan сол qo'limizning beg'ishini tutib turamiz ayollar қиямда turganda qo'llarini ko'kraklarining ustiga qo'yib turadi o'ng qo'lini сол qo'lining ustiga qo'yadi ko'zlarini sajdaga qaratib putlarini himjiblashtirdi tizlari tik turdi er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 3 آيات أقيمس مثلا معاون سورسي أرأيت الذي يكذب بالدين fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Ondan keyin Allahu akbar deb takbir etib ruku qilamiz. Ruku ikki qo'limizning barmoqlarini ochgan holda ikki tizimizni tutib bosh bilan bel qismini o'xshash takshilikda tuz egimiz. Ayollar yerim egiladi. qo'llarini tizlarining ustida tuz tutadi barmoqlarini ochmaydi rukuda uch qatim subhan robbiyal azim deymiz rukudan turishda samiyallohu liman hamida deb turamiz rukudan turib o'rib bo'lgandan keyin qo'llarimizni yon taraflarimizga qo'yib bergan holda tuz turib robbana valakal hamdu deymiz va biroz turamiz ondin allohu akbar deb takbir aytib sajdaga boramiz Сәжді қылышты әвәл тізлерімізні, андын қолларымызны, андын пешанымызны, әң ақырды бұрнымызны ерге тәккізіміз. Пешаны ішкі қолының оттырсы тоғырланады. Жайнаклар yerga tegmaydi. Ішкі yo'ta qo'rsig'imizga тәккізілмейді. Ішкі путimizni bir-biriga жүпләштіріп turamiz. Қол va put barmoqlarimiz qibliga qartaldi. Ayollar putlarini o'ng tarafga yanto qilib yotqizadi. Jaynaklarini biqiniga, tizlarini qo'rsoqlarga chaplab turadi. Sajda asnosida shu qatim Subhana Robbiyal A'la deymiz va Allohu Akbar deb boshni ko'tirib o'ltiramiz. Sajdadan turishda avval yuz, ondan qo'llar, ondan tizlar ko'tariladi. Ikki sajda o'tirishdagi o'ltirishda eng oz deganda Subhanalloh degichilik vaqt o'ltiramiz. Payg'ambar alayhissalom bu orada robbi Rabbighfirli deb Alloh taoladan mag'firat tilaydi. Ondan qayta Allohu Akbar deb takbir bilan yana sajdaga boramiz sajdada yana uch qatim subhana robbiyal ala deymiz ikkinchi sajdadan keyin yana allohu akbar deb takbir etib o'ri turimiz va ikkinchi rakatga boshlaymiz ikkinchi rakatda bismillahi rohmanir rohimni o'qiymiz andin fotiha surasini o'qib bo'lib omin deymiz andin qur'ondan qolgan suradan birini va yoki oz deganda uch oyat o'qiymiz masalan kavsar surasi إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ondin xuddi birinchi rakatda qilganimizga o'xshash ruku va sajdalarni tamomlab bo'lib allohu akbar deb takbir etib o'ltiramiz namozda o'ltirganda arlar o'ng putining barmoqlarini qibliga qaratadi buning uchun arlar o'ng putini tik tutadi so'l putini o'ng tarafga yotqizib uning ustiga besib o'ltirdi ikki qo'lini barmoqlarini erkin ochgan holda ikki tizining ustiga qo'ydi va ko'zini quchig'iga qaratadi ayollar ikki putini o'ng tarafga yotqizib faqalchikini besib o'ltiradi qo'llarini tizlarining ustiga qo'yib ko'zlarini ikki tizining orasiga qaratadi o'ltirganda avval attahiyatu duosi o'qiladi attahiyatu lillahi va salavatu va tayyibat assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ترجمة مدهيلا وسلاملا الله قبولسن allohning salomi rahmati va barakati sizga bo'lsin ey ulug' payg'ambar biz namozga hozir bo'lgan barliq jamoat va farishtalarga va allohning yaxshi bandalariga allohning ofiyati va omonligi bo'lg'ay Allah'tan boshqa haqiqiy ilah yo'qligiga Muhammed alayhissalomning Allah'ın bendisi ve berhaq peygamberi ikkallikige çin kalbimden guvaqlıq bermen. Ondan keyin Allohumma salli ala ve barike rabbana lar o'qiladi. Allahümme sali ala durdi. Allahümme sali ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala Ibrohima ve ala ali Ibrohima innaka hamidun Majid. اللهم بارك على دروته اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترجمسي Ey Allah! İbrahim aleyhisselam ve onun ailesiga bereket ata qilganingdek Muhammad aleyhisselam ve onun ailesiga bereket ata qilgin. Sen hakikaten madihiga loyiq ulug' zotsan. Rabbana duosi. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ترجمة Ey Allah, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin. Yuqorqilar o'qilib bo'lgandan keyin boshni avval o'ng tarafga siliq cho'rib, assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Ondan boshni so'l tarafga siliq cho'rib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beramiz. buning bilan bomdodnamizning sunnatini o'qib bo'lgan bo'lamiz 344 savol bomdod namozining farzi qanday o'qiladi javob bomdod namozining farzining o'qilishimi xuddi uning sunnatining o'qilishiga o'xshashdir faqat niyat farqli bo'ladi chunki sunnatga sunnat farzga farz deb niyat qilish kerak yana bir farqi shuki bomdod namozining farzini o'qish oldida erlar uchun takbir etish sunnatdir ayollarga kerak emas Bamdat namazının perzige Allah razılık için Moşevak'ın perzini okuşka niyet kıldım deb niyet kalanıdır.